تشي سعدا وعطر روضنا رندا وراقص طيرنا يشدو بلحن صادق أندى تمايل وانتشي سعدا وعطر روضنا رندا وراقص طيرنا يشدو بلحن صادق أندى رشيف الحب أسقانا مذاقا راق دنيانا مذاقا راق أضحى عيشنا يحلو بمعنى الحب ريانا معنى الحب ريانا لأجل الخير والأجر نجد السعي بالسير إلى الآمال نطلبها ومركب عمرنا يجري نعيم هذه الدنيا إذا كنا له نحيا عظيم حبه فينا يبلغنا ذرى العليا نعيم هذه الدنيا الدنيا إذا كنا له نحيا عظيم حبه فينا يبلغنا ذرى العليا إلى الرحمن يا نفس به الإسعاد والأنس الله تبارك وتعالى تنكاجه قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون Ako ju pitaš ko vam hranu s nebesa i zemlje spušta, čije su djelo snu vid koji živa, koji ne živa proživljava, ko znači daje život i smrt, i ko sa svim upravlja, reći Allah, pa zašto se onda ne pobojite Allaha da barake mu ta'ala?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 Tako mi zore i deset noći govoriti o ovoj velikoj sezoni. Vjerovatno ste ovih dana imali priliku na mnogim mjestima slušati o Ramazanu. I neću kazati ništa novo, osim da se posjetimo, jer nam je ostalo nešto što je najvrednije u ovome Ramazanu. Ako nije prošlo ove dvije, tri noći, Allah najbolje zna, a to je Lejletul Qadr. Lejletul Qadr koja je Kajlumin Elfišar, bolja od hiljadu mjeseci, To je u prevodu 83 godine i kusnog dana. Klasičnog ibadeta, znači nije samo jela, pića, spavanje i pomalo ibadeta kao što je običaj kod današnjih muslimana koji hoće da se pored toga zovu muslimani. A samo da nas je Allah nebarekevo ta'ala namjenski stvorio samo zbog ibadeta, a sve ostalo je usput. Jelo, piće, spavanje, oblačenje, Dunjalu To je drugorazredna škola. A ono zbog čega smo mi stvoreni jeste zbog onoga svijeta koji je hajru wa agapa, koji je bolji i vječni. Draga moja braćo, zamislite, neko od vas možda je zaposlen u ovoj sromašnoj državi i raspuškano je svakom pogledu, pa zamislite onaj koji je već zaposlen, da mu šef kaže u je mjesecu ti povećavam platu za 70 puta. Čovjek kada bi čuo ove riječi, vjerovatno ako bi mogao da izgovori, rekao bi slatke vode. Jer bi bojalo se da ga neće srčani udariti. Kakvi 70 plata u jednom mjesecu. A ako ne bi pao u nesmije, znate šta bi onda uradio? Vjerovatno bi prvu apoteku posjetio, ako u njoj ne bi našao, da bi sve ostale zjaretio i pitao imate li kakve dozvoljene droge, imate li kakvi tableta, imate li kakvi red bulova, ima li nešta što ne da spavati, da me ni jedan minut ne prođe, jer da se ne bi slučajno še na Bajromu predomislio i rekao nisi baš ispoštovo, ja sam puno davao, a ti se malo trudio. Ovo je kod ljudi. A zamislite kod Allaha, gospodara ljudi, koji ne samo da će dati 70 puta, Došlo je u predanju da će farz biti u Ramazanu nagrađen kao 70 fardova mimo Ramazana, obavljena fila u Ramazanu kao fard mimo Ramazana. A što se tiče plaćanja od strane Allaha Đerlešanu, to je od 1 do 700 puta. I više od toga kome Allah hoće. Pa ovo je, dragi moj brate, prilika Evo ti prilike, a ti nećeš možda živjeti 83 godine kusvo dana. A kamo li da ćeš moći to i badetiti? Jer čovjek koji se rodi u islamu i živi čitav svoj život u islamu, znate li koliko godina klanja? Tri godine kusvo dana klanja. Kad mi jedan namaz nije ostavio, sve ostalo potroši u drugim potrebama. I onda pitaš ljude zašto ne klanjate? Kaže, nemamo vremena. Jeste zato što obožavaju nekoga drugog, mimo Allaha te tabara kevo ta'ala. A zamislite da moramo samo klanjati, jer da nam je bilo ostalo 50 namaza, ne bi imao kad kašike uzeti u ruke. Samo bi klanjao. Jer izračunaj 50 puta 15 koliko je, pa ćeš vidjeti da bi ti od 24 sata ja, malo ja nimalo vremena ostalo. Ali tvoj gospodar je milostiv. Ti klanjaš pet, a on ti piše 50. Gdje to ima osim kod Allaha te barake wa ta'ala? Zato vjernici, ovi koji ste razumom obdareni, koji kažete da ste zadovoljni Allahom gospodarom, Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem poslanikom islamom dinom, Ovo su pouka i ovo je pouka za onoga ko za sebe tvrdi da je pametan. Inne fi dalike na ibratu li ulil albad. Ovo su pouče riječi Ovo je govor za onoga ko za sebe tvrdi da je pametan. U prijevodu ko zna u sahati pare, to je pametan danas čovjek. Nastavljamo, a evo pred nama još nekoliko noći, pa se maksimalno potrudimo da u ovim finalima što više nagrada pokupimo. I onda na Bajram da se veselimo, a nakon Bajrama da vidimo jesmo li mi stvarno postili ili smo se na Bajram udebljali, jesmo li se okoristili od ramazanskog, ramazanske medrese ili smo opet pali na ispitu ili nekom mršavom dvojkom se provukli koja ne daje nigdje dalje da se upišeš. Niko te takvim ocenama neće primiti. Pa opet moli Allaha Đalešanuhu da ti popravi tvoje stanje Jer čovjek ima prilike za te obudom sunce ne dođe sa zapada i dok duša ne dođe do umirlo. Nakon toga džaba se kajiš, Firaun koji nije znao da pliva, budala, a za sebe tvrdio da je Bog. Kada se je gušio, tijelo je da izgovori riječi Islama, da je ilaha Ali nije mogao. Znači duša kada dođe u Getljan, nema te obe. Ili kada se sunce pojavi sa zapada. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam obili ibadete, da nam obili rogovanje Allahu subhanahu wa ta'ala i da idemo kao vjernici samo iz sezone u sezonu, upravo onako kako to rade bogataši, kako to rade biznismeni, znaju kad paše suho, a kad sirovo meso, kad paše ova ljetna, kad zimska garderoba, kad paše ovo, kad paše ono. Dobro se školuju da bi što bolje mogli zaraditi, to nije zabranjeno pod uvjetom da bude na ispravan način, jer u Kranku nema kurbana, ima više mesa. La haula wa la kuvata illa billa. Mi se vraćamo na naš ustaljen serijal, gdje govorimo o takvaluku, kogo bojasnosti, da bi sultan što manje posla imao. Jer danas kada bi sultan došao islamska vlast, falilo bi ruku, falilo bi nogu, falilo bi glava, nosova, jer ljudi rade ono što je Allah zabranio i zazivaju Allahu te barek evo dala sržbu, I onda se pitamo, otkud tolike katastrofe, otkud toliki zemljotresi, otkud toliki tsunami i poplave. I svakodnevno nas Allah te barek evo tala upozorava, odite na u domove zdravlja, nisu to domovi zdravlja, to su domovi bolesti i bolešćura. Vidjeti danas zdrava čovjeka, Fizički, da ne govorimo psihički, to je kiramet, kiramet. La haula wa la kuvata illa billah. Mi smo u suri Yunus. Allah te tabareke wa ta'ala nam kaže Kul men je jerzukukum mine samai wal ard wa wa men men wal abasar juhrižu l'ajja ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون Ako ju pitaš, ko vam hranu nebesa i zemlje spušta, čije su dijelo snu, vid, koji živa, koji neživa, proživljava, ko znači daje život i smrt, i ko sa svim upravlja, reći Allah, pa zašto se onda ne pobojite Allaha te barake u ta'ala? Ako je Allah taj koji te hrani, koji ti kišu spušta i plodove i zemlje daj i oči i vidi, oči snu ti daje i upreda sa svim i ti to konstatuješ i kažeš da je to Allah pa zašto se onda ne bojiš Allaha Đelnešanu zašto se bojiš svega ostalom a najmanje Allaha Subhanahu wa ta'ala tada Allah te tebara kevo ta'ala govori u sljedećem 63. majetu sure Yunus vi znate da su danas ljudi opterećeni I često se prodaju pod imena za koja ne dolikuju. Pa znate da se često, pogotovo kod nekih zabudjeni sekti, je termin velija. Evlija. Velija, evlija. Kažu, on je evlija. A šta radi, kaže, nešto nad Može nešto što drugi ne mogu. Pa se onda ljudi raspravljaju, ko sve može biti evlija? Jesu li svi vjernici evlije? Evlije ili su samo neki pojedinci evlije. Šta to kaže Kur'an i sunnet o tome? Radujte se, draga moja braću. Svaki vjerni koji vjeruje Allaha te barete o ta'ala, on je vlija. Onda je ostalo samo da vidimo njegov stepen. Na kojem je stepenu? Kao što imaju stepeni imana, kao što imaju stepeni islama, kao što imaju stepeni džihada, dobročinstva, sadake i ostalo. Tako imaju stepeni Evlija. Pa molimo Allaha te bareke ve taala da budemo od Evlija, oni koji vole Allaha te bareke ve taala i koji voli Allah, koji vole poslanika ali salatu ve selam i koji voli poslanik, koji vole islam i koji islam voli. Kaže Allah te bareke ve taala: "Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Alladina amanu wa kanu yattaqun. Zaista su Evlije. Oni koji ne tuguju i koji ne strahuju. Kako ćemo znati ko ne tuguje i ko ne strahuje? Alladina amanu wa kanu yattaqun. To su oni koji vjeruju ispravno i koji su bogobojazni. Znači bogobojazan čovjek koji ispravno vjeruje, on zna da je Allah sve u kadru odredio. On nema straha od ljudi i sistema. Danas ljudi strahuju od svoje žene. Strahuju od svog unučeta, praunučeta, da ne govorimo djeteta ne smiju da pisnu. Zbog čega je to tako? Zato vjerovatno što dobro ne, ne vjeruju. I što se malo Allaha te barake o ta'ala boje, pa je Allah učinio da se onda oni svega ostalo boje, kako kaže mu Beka radi Allahu ta'ala anhu. Idemo do sure Hud. I Allah te barake o ta'ala kaže, Tilke min ambari gajbi nuhiha ilajk, ma kunde ta'lamu anda wala qavnuk min qabl hada, Tosbir inna l'akibata li muttaqin. To su nepoznate vijesti koje ti mi objavljujemo, kaže Allah tabarek evo ta'ala. Ništa ti o tome ni tvoj narod niste znali. Zato budi strpli i znaj, budi strpli i znaj da je završnica sa bogobojaznima. Znači, onaj ko bude asabir, musbir, sabur, koji bude sabburao Allaha tebareke wa ta'ala, neka zna kad ta će njegov sabor pobjediti, jer Allah Želešanu odgovorno tvrdi u ime l'aqibata lil mutatir, jer završnica, znači konačan rezultat, pripada bogobojaznima. Molim Allaha tebareke wa ta'ala da budemo od njih. A zatim Allah tebareke wa ta'ala se obraća lutovom narodu. To je narod koji se bavio pedelukom, Narod koji je izašao iz svoje prirode, evo imamo danas predena na kusuru. Danas svaka zemlja se hvali s tim što legalizuje nešto što nikako nije normalno i ovo i našoj ovde državi. Teritonskoj je postavljeno kao uvjet ne možete u zajednicu evropskog društva, ako ne budete svi pederi i ako ne budete legalizovali pedagog. I zato kada krene sada Evropom, načelnik Berlina peder homoseksualac, mnogi ministri da ne nabraja su homoseksualci. Mnogi su kopila kao što je Putin i ostali. To islam ne poznaje. U islamu se zna ko ti je 50-ih div. Tvoja loza mora da bude dobro ukabana. Ne vreš ti doći nikako prijeki nekim putem. Iz nekog vraga se za tebe ne zna ko si, šta si i kom je pripadaš. I zbog toga lutar i sratu osran obraća se tom svom narodu koji ne samo da čini to zlo, nego ga još sremotiji pred njegovim gostima došli mu melek i ugoste koji će uništiti taj lutov narod, pa im se on obraća. Pa kaže Allah te bareke wa ta'ala وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد I narod njegov pohne njemu A oni su prije toga radili mnoga ružna djela. Ovo narode moj. Evo mojih čerki, poslanih ljudi svoje čeri. Jer to je priroda ove vjene. Čer treba da ide u brak, a ne u mrak. U brak, a ne u mrak. Pa koliko šuvaš je bio? Pa horoz da zatvoraš prije akšama, a čerku pusti do dva sata. Veli žena ti, nek se malo prevede, šta će ona je mlada nek malo izgubi čast i danas je keramet znači čestitu djevojku koja je moralna i koja nije nemoralna. Eto vam kaže Lut ala izratu osana mojih čerki, one su čiste za vas. Bojte se Allaha da barek evo ta'ala i nemojte me sramoti pred mojim gostima. Ima li među vama razuman čovjek? Ima li Rezen Mikom Ređulur Rašid? Ima li među vama pametni ljudi koji neće u pedre ići? Koji će biti prirodnije od prirode da čovjek ide u brak? ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم رحمة ومودة وتعالله آية da od vas sami za vas stvara žene vaše, pored koji se smirujete i čini među vama ljubav i, i, i uvažavanje, samilost. To su Allahovi ajeti. To je prirodnost u kojoj treba čovjek da bude. I danas, ako je ostalo malo prirode, onda čovjek jedno ili jedno djete. Veli šta ćeš ova recesija? Ne može se ni dokli. Pa tvoja nena da je tako razmišljala, a nije imala ni ljetne i zimske dimje, nije bila puno opremljena. Pored toga je robila 13-ero, 15-ero, 11-ero, 8-ero, 9-ero. U toj nemaštini gdje je možda sva kuća bila 15 kvadrata ili 20 korisnog prostora, ali je bilo i mana i prirodnosti. Znali su ljudi tada da je Allah ar da je Allah onaj koji hrani, a ne evropska ili američka nacija koja šalje gladnima brašno na kome piše usad. Nahranite dobro ko one pirče pretvanja, onda te fino popolje. لا حول ولا قوة إلا بالله أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورة يوسف dolazi nakon sure Hud. A vi znate da je sura Jusuf puna pouke. Allah te barek evo ta'ala tu objašnjava šta se je sve dešavalo, kroz koje faze prolazio Jusuf. Njegova braća, nerođena, su ga htjeli ili ubiti ili u punar baciti. Pogledajte šta zavidnost radi. Pogledajte šta se može u porodici dešavati. A kamo li onda u jednom društvu? Ali pogledajte kada je neko pomognut od Allaha Čerzešanu. Kada neko ide putem s kojim je Allah zadovoljan. I zato Allah te barekehu ta'ala u Yusuf nam daje džadu kojom trebamo ići. I ovo je naša parola kada kaže Allah tebareke ve taala: "Kul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin." Reci ovo je moj put. Ovo je put Kur'ana i Sunneta. Ovo je Islam. Ja pozivam ovome Islamu i za ovaj Islam imam jasne dokaze iz Kur'ana i Sunneta. I ja i svaki moj sredbenik. Neka je slaven Allah. A mi nismo od mušnika. Od onih koji pripisivaju Allahu Tebare ta'ala širk. Mi se utječemo širka Allahu Tebare Kevotara. Mi želimo i moramo i naređeno nam je da budemo muahidini, da budemo monoteisti, da budemo isposnici obožavajući samo Allaha Tebare Kevotara. I zato su riječi, najveće riječi, sve najveće riječi istine. I najveće riječi imana, kelimetu la ilaha illallah, da kažeš nema drugog božanstva sem Allaha subhanahu wa ta'ala. I znate kroz koje se sve baze prolazili i Usub i njegov otac Jakub, koji je bez vida od ljubavi i tuge prema svome Jusubu ostao, ali nakon svega toga, čestiti bogobojazan vjernik uzdaća na zlo dobri. On nikada ne uzdaća na zlo loši, on ostavlja uvijek čovječanstvo koje je oholo, koje je puno bolesti bez teksta. Pa između ostalo, kada se sve izdešavalo, I kada dolaze Jusufova braća i traže ga, a on već ministar žitarica, on gleda da im bude na pomoći. Pa kaže Allah tabareke wa ta'ala u dijelu ajeta وَلَأَجُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Govori šta je sve Jusuf Allahovom dobrotom dobio, kako ga je Allah Želešanu uzdigao i kako ga je na posebno mjesto postavio. Zamisli ti, dragi brate, dječak koji dolazi u jedan narod, nigdje ništa nema, koji je takve izazove imao, poziva ga kraljica da čini blud sa njim. u kraljevu dvorcu, pogledajte šansi, neko bi rekao na baka, prilika, neko bi to ogromno platio, a pogledajte vjernika, znači vjernika ne možeš nikada dunjalukom kupiti, a kako li da mu grije ponudiš, pa da on u njemu se naslađuje. I zato je borba da čovjek bude vjernik, mu tepija u Allaha tabareke wa ta'ala. A onaj svijet, je bolji za one koji vjeruju i koji su bogobojazni. Kaže Jusuf, ali sve ovo što je došlo da Allaha to je sve u redu. Ali težnja je za onim svijetom, jer ona je svijet rješenje kod Allaha tabareke wa ta'ala. Dalje u 109. ajetu kaže Allah tabareke wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون Mi smo i prije tebe ljude slali, poslanike, koji su iz gradova i sela dolazili. Allah je objavljivao, zar oni neće putovati svijetom, pa da vidite kako su skončali narodi prije njih. A onaj svijet, vole dalu ahirati hajru ili ladine takav, a onaj svijet je najbolji za one koji su bojazni, Bogo bojazni. Efela tak i hoćete li, hoćete li pameti doći? Idemo još do dženeta, a ovih dana ako ispravno i badetimo i ako Allaha volimo i ako puno Kur'an učimo, postaje nam samo još preokupacija, jer vidimo kakva je radost i čekivanje iftara, vidimo kako smo sada samilosni, vidimo kako možemo praštati, kako možemo, iako smo štrpni, podijeliti i kako vodimo računa koliko toliko opet Allah najbolje zna. Što kaže koga, kako, koliko. Ali pored svega toga, Žennet nam Allah nudi i u njemu posebne izazove, a mi na dunjavuku slano, slatko, slano, slatko na iftaru ne možemo odluprijeti se. I često sebi zulom činimo. Da vidimo kakva je hrana u džennetu i šta to ima u džennetu i za koga je u stvari na kraju krajeva džennet pripremljen. Kaže Allah tabarak evo ta'ala u 35. ajetu sure Ra'd, grom, Kaže Allah te tabareke wa ta'ala, a nekoga će grom stisnuti u glavu. I mi vidimo uglavnom da grom tuče one koji Allahu te tabareke wa ta'ala kasnu i zazivaju. Metalu dženneti leti uidel muttakun, teđri min tahtiha l'anha, anhar ukulaha daimun, wa dhilluha tilke ukbal ladina taqav, wa ukbal kafirina na. Ovakav je džennet, kaže Allah te tabareke wa ta'ala. Ovako je opisan obećan onima koji se budu Allaha bojali. Vrtovi s rijekama, s plodovima, koji uvijek ima i trajni hladova će biti, to će biti nagrada onim koji budu koji budu bogobojazni, a nevjericima će mjesto vatra biti. Evo prilike, tarikum bil dženneti, o tarikum bil sa'ir. Imaju dva puta koji vode na ovaj svijet jedan je prema džennetu, a drugi je prema sa'iru, prema džahennemu. Molimo Allaha tebareke wa ta'ala da nam ukabuli naše ibadete i svim ostalim muslimanima, da budemo iskreni Allahove robovi, da se ljudi vrate Kur'anu i Sunnetu, da uživaju Allahove i prebareke od ta'ala vjeri, da se ujedine muslimani budu vere sila pred ostalima, da pokažu drugima snagu, ponos i ljepotu Islama, da oprostimo onima koji su na, ne, na, na, na zemlji, da bi nam oprostio onaj koji na nebesima.